Student Ipo. You're from Texas. That's beautiful. beautiful, beautiful, beautiful. Dobro večer eh, svim slušateljima Radio Sova i dobrodošli u još jednu emisiju Studenta IPO. Večeras je sa mnom eh, polovica eh, dua koje možda možete prepoznati, odnosno mogli ste prepoznati sa plakata tko su ova dva debila. Sa mnom u studiju je Vid Juračić. Vide, dobro večer. Pozdrav, bok. Kako skoro to kratko samo, ono, pozdrav, bok, ništa, dobro večer slušateljima. Dobro večer slušateljima, dobro večer Maja, hvala ti kaj si nas zvala, kaj si me zvala. Super. Meni je jako drago da, da si večeras e, sa mnom ovdje u studiju. Mhm. E, Ali ti nama sad malo objasni ko su ta dva debila iza te reklame. Ok, znači ta dva debila e, su Marko Mrkić i Vid Juračić, a ja sam Vid Juračić, jedan od te dvojice. <laughs> I ta, ti plakati su samo dio te jedne šire priče. Eh, di smo nas dvojica zapravo putovali zadnjih pol godine dosta i onda je to kulminiralo tim jednim putem u, na Tajland to jest u Tajland, pardon, svi se jako naljute kad kažeš na Tajland, jer Tajland nije otok, nego <laughs> je na kopnu, <laughs> ali dobro, u Tajland. I, uh, šta sam počeo pričati? Da, i onda uglavnom, to je bio taj najveći put naš, zadnji, u kojem smo mi sa svih i svake paštete iskakali i onda smo rekli pa mogli bi napraviti nešto što niko ne radi, sami sebi zakupiti džavom plakate i... <laughs> I onda je bilo naravno pitanje šta bi stavili na džavom plakate, onda smo rekli pa šta će ljudi pomisliti kad vide neka dva frara na plakatima. Nego da su dva debila. Nego da su dva debila, da. I to je, to je bila priča iza tih plakata. E, daj nam malo sad e, reci o početcima vašim. E, ovako, ljudi su vas dosta počeli u zadnje vrijeme prepoznavati. Svugdje ste skakali, kao što si i sam rekao, iz paštete. I najviše je bilo riječi o ovom oglasu koji ste stavili u Tražim rodim studentski posao, gdje se ti tražio nekoga za svog psa, a Marko nekoga ko će se brinuti za njegovu curu dok ste na Tajlandu. Tako je, da. <laughs> Znači, mi već dulje vremena, kako mi kažemo, hakiramo tu grupu, jer znamo kak, kaj moramo napisati da se ljudi jako angažiraju. I onda smo imali više postova koji su jako dobro prošli, ali daleko najuspješniji post je bio e, taj zadnji vezan uz Tajland. gdje kao što si sama rekla, Marko je tražio nekog da mu zabavlja curu, a ja kao nekog da mi čuva psa dok smo na putu. Naravno, dio toga je očito zezancija, ali e, isto tako smo mi zapravo taj posao ponudili i platili ljudima koji su se javili. E, di smo to je bila tak, pa za, u biti gerila marketing čisti, gdje smo mi napravili, ja sam, ja sam isfotoshopirao eh, jednu dosta smiješnu fotografiju, mm. gdje smo Marko i ja i onda njegova cura i moj pas, I, eh, a Marko je napisao odličan tekst koji ide uz to, jer on stvarno majstor za, za, za kratku formu ono pisanja, i ljudi su se totalno poludili za tim, da je došlo do te razine da nas je indeks na kraju objavio i eh, da smo bili na RTL-u, na Narodnom radiju, E, čak i na enteru vezano s to, tako da, da, to je bilo dosta, dosta dobar potez s naše strane. Jesi ti zadovoljan kako ti je neko čuo psa? Je, je, to je bilo manja briga, mislim da se, da se Marko, mr- više. Marko <laughs> kako mu neko zabavlja curu. <laughs> Jel sve uglavnom prošlo po pesu, još čovjek se skupa? Sve skupa su sretni nek ikad. Ja, baš mi je drago onda da je sve ispalo dobro. A mogli bi se sad malo vratiti na same početke. Kako mhm. to da ste vas dve uopće počeli putovati? Evo niste se ni znali do prije godinu dana. Evo, to je baš onako u kratko vrijeme jako puno toga se dogodilo. E, tako je, da. Marko i ja smo, bili smo poznanici u biti, ali se stvarno nismo družili do prije godinu dana, no on je, on je često išao na te Erasmus projekte koji traju po tjedan dan, Erasmus Plus se to zove, studentske projekte koji traju tjedan dana ili deset dana i onda je u jednom trenutku odlučio pa mogu bi ja nekog zva, zvati od svojih frendova da dođe sa mnom. I tako je on pozvao jednog zajedničkog frenda našeg koji nije mogao ići jer je radio i on mu je rekao kao pa pozovi Vida, on će biti za to. I tako se on meni javio, ja sam ga znao iz viđenja, ali nismo se družili i ja sam rekao pa ajde, mogo bić. Ono. I tak smo mi krenuli na naš prvi put gdje smo se jako zbližili i bilo nam je, ono, stvorili smo dobro prijateljstvo i od tog puta sam ja napravio jedan, jedan video. Da bi to sljedeće ljeto, to ljeto koje je došlo, on počeo pisati svoj blog, ja sam nastavio raditi video i tak smo odlučili, ok, ajmo, ajmo tići ponovno eh, na, neki projekt, ali ovaj put ću ja raditi češće videa, a on će pisat tijekom puta. I tak smo otišli na, na put do projekta bio u Latviji. Strašno uspješan e, ono uspješan put po svemu, bilo je strašno zabavno i mi smo izmuzili svaki dio zabave koji smo mogli. I to je bilo tad, na tom zapravo putu su nas ljudi počeli primjećivati pa su se počeli javljati HRT 24 sata i slično. Tako da je to bio taj, taj neki početak e, naše avanture. A onda je to slijedilo nakon toga e, je, smo, kad smo se mi vratili u Zagreb i dok je još to sve bilo, dok je taj val još uvijek trajao i dok smo nekako počeli dobivati neku pozornost, smo shvatili, ha, moramo, moramo nekak to održati, ne smijemo sad ništa više ne objavljivati, nego moramo nešto napraviti. To smo odlučili, ajmo negdje na neku avanturu, ne moramo već predaleko i odlučili smo idemo u Samobor. Jako daleko. <laughs> Ja, da, baš jako daleko, da. I bilo je kao, idemo u Samobor, idemo vidjeti gdje su najbolje kremštite, to nam je bila kao agenda. I mi smo otišli do tako do Samobora i snimali smo video da bi odjednom nas jedna cura koju smo zapravo kao zaostavili da ju pitamo di su najbolje krepšite, prepoznala. I s njom je bio njezin dečko i na kraju smo nakon tog našeg dana završili s njima na nekoj kavi gdje smo dva sata pričali i upoznavali se. Da bi ostali u kontaktu s njima i nakon jedno tri tjedna završili kod tog njezinog dečka, kod tog e, frajera u, u, njegovom uredu. Ispostavilo se da je on jedan, jedan od osnivača te dosta velike IT firme u Zagrebu SofaScore koji se bavi e, ima aplikaciju i web stranicu za praćenje sportske statistike i sportskih rezultata. I da smo mi završili na sastanku kod njih i nakon još dva mjeseca jedno pet drugih sastanaka su oni pristali nama sponzorirati e, put na, na Tajland. Oni su nas pitali gdje bi vi htjeli ići, mi smo rekli, mi smo zaista bubnuli, ono, ajmo na Tajland. I oni su rekli, naravno, to je bilo dugi, dugi period, jedno dva mjeseca, kažem i pet sastanaka, na kraju su nam sponzorirali taj put i mi smo dio posla odrađivali za njihove mreže, i, a naravno dio posla i za naše. Tako da je to taj, taj cijeli proces. Jesi li očekivao da će to tako sad buknuti odjednom ili ste mislili kao, a mi smo dva debila, idemo raditi bez veze ovako videa ili ste se nadali možda tome? pa, dobro pitanje. sve, sve ozbiljnije ozbiljnije to gledamo. Znači, taj taj naš drugi zajednički put kad je Marko i pisao i ja, ja snimao videe, to je bilo, ok, idemo, znali smo, imali smo nekakvu intuiciju da se tu nešto krije, da, da to još uvijek ljudi zapravo ne rade, pogotovo ne, e, ne ljudi naših godina, možda mlađi klinci to rade, šta ja znam, tak vlogaju i to. I, ali nismo imali sad nek, nismo mislili da ćemo sad, nismo očekivali previše. A na ovom drugom putu u Tajland tu je bilo već ono, ok, sad ajmo još se primiti ozbiljnije toga, raditi e, više i raditi radit, uh, kvalitetnije. Tako da sve nam se više usmjerava nekak fokus na to da je to možda stvarno potencijalno nekakav job. Ne bi čovjek rekao, ali da. A dobro, to danas e, ljudi, pogotovo u Hrvatskoj, ne razmišljaju na taj način, iako je vani to i sam si rekao dosta rašireno. Mhm. Imate neke uzore u rađenju videa ili ipak je to ono sami? Pa ja imam možda najveći uzor moj što se tiče e, mojih videa je Casey Neistat. To je jedan, kogod prati YouTube ozbiljno, zna ko To je jedan vloger iz, iz New Yorka i on je... Kad ljudi vide moje vide, onda, onda često spominju, aha, gledaš casey je da, tako da evo, to, to bi, ako imam jednog uzora e, što se tiče videa, to je bio Casey Neistat. Tako da, eto, to, to, aš za Marka ne mogu pričati, ne znam ko su njemu, on se, ne znam da li smijem reći na, na eteru, ali <laughs> on meni jednom rekao da u životu nije knjigu pročitao, tako da ne znam ko su mu uzeli što se tiče pisanja, ali vjerujte mi, fenomenalno piše, kogod ga ne čita, će to smijeha. Barem mi u Zagreba, to on ima neki taj zagrebački kao slang, tu neku spiku, pa možda, ne znam, riječanima neće biti toliko zanimljivo, ali preporučam. Nemoj ti nas tako diskriminirati. <laughs> ne, možda ste, možda ste iznad toga, ne znam, nisam mislio ništa loše Kao, kao bolje dobro, dobro, može, tako može. Da <laughs> daj reci, koliko zapravo vremena utrošiš snimajući vlog ili snimajući taj cijeli video? Obično ljudi vide samo taj zabavan dio, ali ne vide koliko je tu zapravo posla utrošeno. Da, to je začuđujuće puno posla, pogotovo kad što, sam, što, što to više radim, ja već to godinama radim, pa sam nekako uspio na neku metodu stvoriti, ali još uvijek mi se desi da počnem snimat nešto da ne znam, da ne znam šta ću s tim, znači da nemam neki plan. Evo da je to najveća muka, jer ono snimiš 3 sata materijala i onda pokušavaš neki kolaž od tog složit koji će biti koliko toliko zanimljiv. To traje, znači cijeli dan ili većinu dana potrošiš na to da, da nešto snimiš i onda a gledaj, i neka moja računica za montiranje je Eh, jedna minuta videa, jedan sat. Znači, ako ja imam video od 8 minuta, ja sam njemu radio u biti 8 sati. Naravno, to ulazi to da, da priprema materijala, traženje glazbe, smišljanje naslova i tako, ali to je sve posao koji svi zanemare, ali zapravo ima tu, ima tu tog posla. Tako, tako da, dugo, dugo traje. <laughs> Znači, pogledajte video od 4 minute, mislite to za, za pol sata napravljeno, nije. A koliko Marku treba da napiše jedan dobar tekst? Kraće. Uh, da, puno kraće. On je dosta efikasan, pa sad reću njegovo ime jer sam puno, ono, vidio sam kak piše. Pa treba mu između sati pol i možda tri sata on ono, ali, ali ima tu nekog posla koji je teško definirati kao posao jer on često razmišlja cijeli dan ono kaj koja mi je tema, koja je tema, šta čem ću pisat i onda mu padne onda on to iz roka i onda mi on pošalje, e, ja pogledam, kažem da li je dobro, nije, u većini slučaja je dobro i tako. Da se spojite u jednu super, super stvar i onda imate oko puno pratitelja. <laughs> tako, nemamo tako puno pratitelja, ali, slobodno nas pratite, mi smo posluduše, dajte, dajte. Slobodno, reci sve, reci sve kanale. Ok, znači, eh, prvo Instagram, sam da svi imaju Instagram, ja vidjuracic, to je moj Instagram, moje ime, a Mrkić, to jest Markov, Instagram je Marko Mrkic ili Marko. Kratko i jednostavno, nema tu puno komplikacija. Tako, nemam, nismo maštoviti s imenima. E, YouTube kanal je samo tvoj? Je, YouTube kanal je moj, isto se zove Juračić, tako da upišite vid. Ali sa Tako zapravo ne, pardon, kanal se zapravo zove Vid Juračić. dobro da si mi ispravila. Ali ako pišete Juračić će isto isletit e, na YouTube-u i tako da. To pogotovo, ako, ako imate YouTube e, kanal, subscribe se na moj, će mi jako drago. Ljudi nemaju naviku se subscribe na kanale. Ne? Samo gledaju vide. da. to znam isto po sebi. Pratim full puno ljudi, mm. ali ono, kao, samo ono, googlam videe, odnosno na YouTube ih upišem. Da. Tako da subscribe se puno znači. kao molim vas. Da, molim vas, dajte taj subscribe. <laughs> <laughs> E, da i reci, e, koja je budućnost zapravo e, YouTube-a samog i samog tog pisanja bloga? Misliš da ljudi se puno više sa tome okreću, pogotovo mlađe generacije, s mhm. obzirom da mlađe generacije sve manje manje gledaju zapravo TV? mm Da, apsolutno, ono, to je, mene čak začuđuje koliko ljudi su slijepi na tu činjenicu da, da ti novi mediji, koji više nisu tako novi zapravo, to, je realno budućnost. Većina ljudi, zapravo rekao bi da velika većina mladih ljudi ne, uopće ne gleda telku. Znači ja nisam televizor upalio, <laughs> ne sjećam se kad, valjda u osam razredu sam zadnji put upalio televizor. Tako da, da, još uvijek je, i nema, nema, realno nema toliko konkurencije. I zato je nekak, zašto smo Marko i ja završili, zašto nam je neko platio put na Tajland? Zato jer smo jedini takvi koji to rade. Mislim, zvuči smiješno. Ima, ima, ima youtubera naravno u Hrvatskoj, ali to su ili cure koji se šminkaju, ili neki klinci koji rade neki sadržaj za, za mlađu ekipu. Ali neki sadržaj za... za Millennialse? Tako je. Za, onak, između 18 i 35 tog drastično fali. I, ima nekih dečki, ono, dve kitice i takve, oni rade parodije, ali on nekak vlogerski lifestyle stvari da, ono, toga nema toga, stvarno nema tako da a tek će, tek će se s godinama mislim tek će se za pet godina skužiš čemu to zapravo vodi. Mene ljudi često pitaju, zakaj, zakaj ti to radiš, kao, ono, kaj ti želiš biti vloger za život. Ja, mislim, prvo, smiješne su mi takve opće, ono, mislim, šta, šta je dostojna profesija je uvijek pitanje. Ali nije, nije, nije da ja radim vlogove, niti je da Marko piše postove na Facebooku. Nek to vodi negdje gdje niko ne može, niko ne može zamisliti to vodi, niti mi. Ali negdje vodi, to je ko da, je, da si prije 100 godina počeo snimat film i onda ha, ti snimaš neke sličice, 24 sličice u sekundi, šta je to? Razumijete? Da. To, ja gledam tak, jako long term e, te naše poteze. Iako mi to radimo iz strasti, nije da tu i neke prikrivene, ono sad mi želimo, imamo neke planove da ćemo se obogatiti. Ali bilo bi lijepo. Bilo bi, apsolutno. <laughs> e, a daj, daj sad oko, zamisli sad jednu situaciju. Za pet godina imate sad ono masu tih subscribera, masu svega i zarađujete puno love. Kako ćeš babi objasniti čime se baviš? <laughs> da, da zapravo zarađuješ par od toga. Da, dobro pitanje, dobro pitanje. Pa ja bi, ja bi nekom ko stvarno ne kuži to, e, ja bi samo to simplificirao na to da sam, ako bi se dalje bavio YouTubeom većinom, onda bi rekao, a ja sam filmaš i onda bi spostavio to u neku kategoriju gdje bi ona to razumjela, i, a ne bi, ne bi sad išao neko objašnjavanje. Ali mislim da za pet godina će čak i stariji ljudi svačati ono, aha, to je... Otprilike će ima neki dojam šta je to. To je neka kao nova, to nije televizijska zvijezda, to je internetska zvijezda, ili šta ja znam. će takvu neku podjelu u glavi. Tako da se ne bojim, mislim, mislim da će ljudi polagano svačati čem se radi. Mislim, mojim starcima je još uvijek čudno, ono nije mi jasno kako nas iko slao gdje. ali da. Mislim, ali drago im je. E, pa nego što da im je, pogotovo kada ono budeš im rekao kao, ej stara, evo kao on tu shopping ili nešto tako, onda će biti kao, ma samo ti snimaj, samo gledaj u kompjuter koliko god treba. <laughs> dragi slušatelji, mi ćemo sad napraviti jednu kratku pauzu uz vidovu glazbenu želju. Vide, koja će biti glazbena želja? Uf, sad si me hvatila. može neki rep? Ili imate hrvatski trap? Naravno da da. Uf, može. Onda ću ili high five ili kukus, nešto od toga. Evo, Leone, ti izaberi nešto dobro, a mi se vraćamo kroz kratku pauzu. Женадиться, пушилиться, женадиться, пушилиться, женадиться, пушилица, женадиться, женадиться, пушилиться, женадиться, пушилиться, женадиться, пушилиться, женадиться, женадиться, пушилиться, женадиться, пушилиться, женадиться, пушилиться, женадиться, женадиться, пушилиться, женадиться, пушилиться, жена, женадиться, пицца, пуш, пуш, пуш, пуш. У лазину Баухаус, у лазину Баухаус. Баухаус. Daj mi onu kadu, daj mi taj kauč Svaki dan pevec ili solin gađa U kaštelima kuća boje pistača Lavovi na kapi u mravincima Daljinski u kesici nova klima Svi su ljubomorni, imam bolji parket Imam bolji tapet, imam bolji TV paket Vidiš me na semaforu, slušam Kupin kupim CD od Gibonija Ja i supruga smo ljudi jako fini Salama K plus, kuhinja s kavolini Žena dica pušilica, žena dica pušilica Žena dica pušilica, žena dica Žena dica pušilica, žena dica pušilica Žena dica pušilica, žena dica Karirana košulja, torba priko ramena Do city centra idem priko kamena Mašaj karticom dok kupujem u HM-a Do mercatora pokru vodem svaki tjedan Sve račune plaćam redovno Sa ženom izađe na večeru u redovnog Ruča san u lučici sa punicom Nikog ne znam kada prođem ulicom Često odem i do Bauhausa Imam lavandin iz Bauhausa ima i školjku iz Bauhausa na poslu pijem kavu kad je pauza Lamina sedam banki plati po kvadratu Preuredi ja sam stan na osmome katu U životu imam sve šta sam tija Voziš kod u ženi kupi ja sam klija Ženadica pušilica, dica, pušilica Ženadica pušilica, žena pušilica dica, pušilica, Žena, dica, Ženadica pušilica, dica, pušilica Još jednom dobro večer, dragi slušatelji. Nakon ove kratke pauze vraćamo se u emisiju Student Ipo. Sa mnom u studiju je Vid Juračić, polovica dua dva debila. <laughs> <laughs> Bok ekipo. Evo, pričali smo o tome čime se oni bave. Ajde, ono, u dvije rečenice za, ove koji su se tek uključili. Ok, znači ja sam Vid Juračić i ja radim uh, e, videe za YouTube e, i Facebook, ali većinom za YouTube. A Marko Mrkić je moj... E, partner in crime i on piše fenomenalne blogove i tekstove na svom blogu koji ću sad plagat blog.putnik.tk najbolji blogovi hrvatski koji možete zamisliti. Većinom putopisni. I mi putujemo i zezamo se po svijetu. Super si to objasnio, odlično. Ajde, kad smo onda kod tih e, putovanja, daj neke anegdote, malo sigurno ih je bilo. Evo, 100%, je ima neka iz Samobora? Gdje je bila najbolja kremšnita? <laughs> Na kraju je bila najbolja kremšnita joj, kak se zove to mjesto? Tvornica... Tvornica sladoleda. Mislim da se tako zove... a rade kremšnite. A, im, imaju kremšnite, da. koji su bile iznenađujuće dobre, jer svi su na, svi, uvijek svi spominju Livadić i Prolaz. Tako da, ako ste ikad bili u, u Samoboru, to su kao dva kultna mjesta i uvijek se bore kod kog je originalni recept. I obje, mislim, svaka kremšnita je dobra kremšnita, <laughs> realno, ali nas je ugodno iznenadila taj, taj treći kandidat za koje nismo niš čuli, jer tam je radila jedna frenica pa smo zato tamo otišli. E, tako da mislim da, se zove tvornica, tvornica sladoleda. Tvornica sladoleda Brundo, jel tako? Ima neko ime. <laughs> Sad sam... <laughs> ljudi, sigurno postoji negdje. A, daj nam priča malo Tajland, Litva. znači zadnji put na, Tajlandu, evo ispričat ću nešto što sam već pričao par puta ne znam kome sam to spomenuo, to sam na HRT-u spomenuo, ali ću opet spomenuti jer je nevjerojatno. E, bili smo zapravo u Kambođi. Išli smo, bili smo već, četiri tjedna smo bili u Tajlandu, ali smo na četiri ili pet dana otišli u Kambođu. I Kambođa je, mislim, Tajland je siromašan, ali Kambođa je stvarno siromašna. I dok smo bili, uh, Siam Rep se zove to jedno mjesto, to je pored Angor Vata, tog jednog svjetskog čuda. Izmišljen rep, kao. <laughs> da, možda, možda. E, I onda je, uh, i smo mi hodili smo ulicom, bio je usred bila dana, i nazad ostavi vozač tuk-tuka. Tuk-tuk je jedno prijevozno sredstvo, skuter sa prikolicom. I oni ti uvijek nude neke vožnje ovo. I on je nama prišao sa ovak nekim sprintanim menijem. Meni kao ponude, ok, može ić, možeš ići tu, na ovaj, u ovaj hram možeš ići tu, mogu te furat tu. I onda je bila ta jedna sličica kao sa, gdje je bila neka fotografija nekog frajera sa raketobacačem. Pitam šta je to? I on kaže, kao, you can, you can shoot cow, cow, 50 dollars, shoot cow with rocket or machine gun. I mi, Fer <laughs> mrtav hladan, nama ponudio da za 50 dolara gađamo krave s raketama. I onda je spomenuo da možemo i pse gađati, tak želimo, mislim... Da, ono, daj što daš. Da, znači, naravno nismo, nismo pristali, ali takav jedan šok, ja sam, čuo, ja sam čuo priču o tome, ali sam mislio, nema šanse, mislim, to, ne, to ne izmišljaju ljudi, kao, možeš gađati krave s bazukom, ali fakat možeš, eto, to, to je jedna, jedan, <laughs> jedna anegdota koja je... Dosta zanimljiva anegdota. Da, tako da eto ljudi, ako neko ima, ako neko perverzan i želi gađati krave s bazukom, znate ti morate ići. U Kambođu. Tako je. A, a što se tiče ovih europskih putovanja, a dobro, mogu spomenuti taj naš zapravo prvi projekt koji smo bili, naš prvi zajednički put Markovi i moj, i smo na projektu Daugavpils. pils niko ne zna gdje je to, naravno, <laughs> jer je to dru navodno drugi najveći grad u Latviji, i to je najružniji grad u kojem sam ja bio. <laughs> Znači, bio sam svugdje stvarno, ali na šta to liči. Tako eto, to, to ako ikog zanima, najružniji grad na svijetu pil su u Latviji. Evo, to, to je nešto što vjerno neće čuti na radiju. <laughs> Kao, ukratko. Da. Super. budući da si ti sad um, evo, nedavno jako uh, diplomirao na arhitekturi, vidiš li se onda baviti time ili je ipak uh, bi mogla ova ljubav uh, prevagnuti? Um, Jer ono, kad mama kaže nis džabe studirao. Da, da. naravno da si bi se mogao zamisliti da radim kao arhitekt. A da li bi to htio? E, pa ne znam, trenutno imam, toliko mi se nekih opcija otvaraju koje su dosta primamljivije od toga da sjedim u uredu. Da, da zapravo ne, ne, ne, ne mislim se time baviti u nekoj bliskoj budućnosti. Možda, možda jednog dana, ono, volio bi, ja uvijek kažem, ja ću, ja ću sebi projektirati vile Mislim, <laughs> vidjet ćemo da će doći do toga, ali da, ne znam, ono... opcije su otvorene. Da, baš to, opcije su otvorene i imam puno izbora i mislim da onak moram to iskoristiti dok sam mladi, dok nemam nemam zapravo drugih obaveza. Mislim, u smislu, niko ne ovisi o meni, potpuno sam slobodan. E da, slobodno ti single sam, zgodna cura, javite se. <laughs> da, single sam i tak da, totalno sam free bird, kako kažem. Super, super. Znači, ono, to je dobro, to je dobro imat eh, E, neke tako kao go with the flow, kako bi mhm. rekli, uh, e, li te brine to kao što nemaš u budućnosti ili te to uzbuđuje? Mislim, meni je to uzbudljivo, znaš ono kad ne znaš šta ćeš raditi, gdje ćeš biti. E, pa, apsolutno, apsolutno je uzbudljivo. Uh, imam, mislim, ja uvijek imam neku viziju kako će mi život izgledat, a, ali se ne opterećujem ako nemam točnu ono, točan plan u sljedećih ono, godinu dana. Tako da, da, to je nekak dvostruki mač, ono, da, da, problem je kad nemaš, kad si previše slobodan, kako da kažem, kad nemaš ali nekak sam treba, treba ono, odlučiti, trebaš odlučiti nešto početi raditi. To, to, je ono, <laughs> moraš nešto raditi, ali na tebi je šta ćeš raditi. Mm, pa da, pa mislim ono, na kraju krajeva, ako ćeš imati neko ono vrijeme od 8 sati, to ti je, ne znam, više zapravo od jedne trećine dana mm. eh, da provedeš i moraš raditi ono što voliš, jer inače ćeš ono, biti robot. A, apsolutno, apsolutno, da. Da, ne, ne znam, to je, svi mladi se s istom, ono, s istim problemom suočavaju kao što, kako, ono, sad ću ja stvarno raditi 8 sati ovdje ili, ili šta ja želim raditi uopće, to niko ne zna, ali nekak, ja sam imao dovoljno sreće da sam bio ono, da mi je bilo jasno da moram eksperimentirati dok sam imao vremena. Jer, ono, u smislu da ja sam tijekom studija, iako je kao arhitektura težak faks, mislim, nije tak težak, naporanje, ali sam tijekom studija sam puno toga isprobao. I neke se zalijepilo i sad, mislim, zato jer sam ja počeo snimat e, videe, sam sad i bio na Tajlandu. I sad su mi se neke druge opcije otvorile. Tako da, e, mladi ljudi imaju jednu prednost koju što imaju je to da, da imaju vremena. I to vrijeme je, umjesto da budeš na kavi negdje po cijeli dan, možda trebaš nešto raditi. Nešto što ti je zanimljivo. Ko zna di će to odvesti. Tako da, to, to je bio neki moj savjet, me iko pita. Pa super si to ovaj, e, rekao, tako da možeš sad zajedno jednu motivacijsku za naše studente, ono, bavite se ono, čim volite. Može, evo, ja ću, ja ću, ću ne biti tipičan da sam kažem radite što volite, e, nego ću reći da a, imajte malo muda, imajte, budite malo hrabri i nemojte biti cinični. Jer ako ste cinični, ako ste okruženi ljudima koji su cinični, završite u paklu. Znači, kako kažu, a heaven is a place on earth, Isto tak je eh, A Hell is a Place on Earth. I sve ovisi kako se vi postavite. Ono, i, to, ja, to je velika razlika između... Eh, što sam stariji, to više vidim to. Eh, premalo ljudi ima muda. Svi se nekaj, svi bi nekaj ovo, sve se neke boje, šta će, šta će ove reći, šta će oni reći, kako će to izgledat, šta će ljudi mislit. Ono, daj sam zgrabi, <laughs> zgrabi život, <laughs> ono kreni raj. Bez, jer, jer tak i tak ćeš platiti neku, ne, plati, sve ima sjenu, A bolje da, da radiš prema nečem dobrom, a ne prema nečem bjednom. Ne znam. Dobro si ovo rekao, kužiš, sad si me pokrenuo, sad bi ja išla kao idemo bungee jump, idemo nešto. To e da kad smo kod toga, jesi se vidiš u tome da, da Marko i ti napravite neke tako vide bungee jump, skok iz aviona, bungee pa- jump dok skačiš iz aviona? ja sam već skočio iz aviona, tako da nije da se hvalim, ali, <laughs> ali mogu, mogu zamisliti da Doduše, Marko je, mislim da bi on Zapravo bi volio vidjeti kako on iskače iz aviona. On ima malo manje muda. Pa ne, mislim, mislim da, ga, da, je, da ga frka visine. Iako i mene frka visina, ali skakanje iz aviona je toliko visoko i abstraktno da te nije baš frka skočiti. Ali da, i preporučam skočiti iz aviona. Pa super onda, bit će znači svakakvih zanimljivih videa. Apsolutno. E, u budućnosti šta vas čeka? Hoćemo otkriti to ili ćemo kao ono iznenađenje? Pa imamo, imamo u planu jedno veće putovanje i nekoliko manjih. Ova, ova manja putovanja su po Europi, jedno veće jako daleki istok, neću reći, <laughs> ali daleki istok. E, ali ne znam, ne znam, to može propast i ponovno se ovaj, ostvariti 50 puta, ne, ne znam, ali imamo nešto plan pa to je to. Ne znam što te čeka, ali uzbudljivo. Tako je. vide, hvala ti puno što si mi došao goste. Hvala što si zvala. Evo, i ja se nadam da za, sljedeće godine ćeš doći, onda ćete imati obojica da dođete i da ćete mi onda ispričati još deset e, anegdota. I ja se nadam. <laughs> E, dragi slušatelji, ostanite uz Leonovu playlistu. Student i